Eta usu bezala, Sibotarrek ez die bestik bezala eginen, ez bi profil, bena bai, hiu, hargatik, Sibiruko Euskaldian antola saliak baikor ordien, bi urtetaik behin horaden hunen tako, hiu haitu Sibiruun, ahobizi behari prest, edo Sibiruan sortu den baikor izeneko badjak emanik izanen dia, baikor profil hortaz seetarzunak emaiten teikie, joan etxart eta Matilde Bakek. Ebe eh, batzordian bai uh, egintiak ibilkua zumait eta wala, eh, nahi hoi sortu uh, ez dakiat zumaitek pentsatzen zeian zerbait menz zela uskaldunak etzien entako, amne bat baztertuik senditzen behitzen behar bada. Ordin, baix, behun uh, batzordian deliberatuak perfil baten sortzia, bai kor perfila, eta ordin perfil hoi duk Euskaz eh, ez dienakai bortxaz, bena e, uh, egitalia susten dienak eta esatuko dienak lehen hitza Euskaz emaitea agurra edo hola, bena wala, eh, ez dienak bortxaz uskaldun. Hiu geren profil bat ordinen txegu gisa plantatzen dena Sibiuun eta gian bestetan lusatuko dena ebai. Sibiuan jaleike, zenbakien aldetik, espadia emaitzak espantagarri, ehuntaberogeita eh, hamar bat parte arzala ipatzen dia. Haleika itzineko iskaldian beno, jente habo huiantuko da, beste lugaldetan aldiz apaltze tipi bat ikusten delaik, gaizak bai korki ikusten duti antolazalek, entzuten dutuk berrize. Ebe bai, ez du gaski uste diat uh, eh, dila bi urte beno habo uh, eh, bilutugula, ordin uh, eh, berri huna. Ehun eta berroita hamarrigan txeik, eta wano ordu duk uh, izenan emaiteko, nahiz egune ezaik zen epia eran ahedik mena ahaldukoano egin zumaiteze izena emaiten. Hoi, segur, uh, segur, eh, hutsegin egin e bai, eh, geoguk batzen zaizku txapa heli bat heben, eta sibioko botzin utziko tiagu, ordin uh, nahian paside txapa bat, ebe sibioko botzin egaiten zide, eta egiten duzi ehan badienez. Unxa. Beritxarretan jaleike, hitzordu habosik, eh, zestatuik dia, yoga, gazna txestatzea mediatekan, haitzin pentsatuik zien hitzordiak estia egiten ahalko planetaen gatik, COVID planetaen gatik, begiatuik den hitzordu bako txasauen hoita zazpian, botzan, maskadetaz eta erri egiteko, erriegiteko erri egiteko maneaz, izanen da.